waj'alna annahaara min waɗi ñallal ngal maasha ɗaɓɓirngal nguure eɗon jinnda yaha mo kala e haajuuji mum mo kala e golleeji muɗum e nder ñallal ngal